الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة تتعلق بحقوق المريض على إخوانه المسلمين imekuja سنة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم na jumla katika adabu nzuri na tabia njema adhimu zinazofungamana na haki za huyu mgonjwa juu ya ndugu zake waislamu maana mgonjwa ana haki juu ya ndugu zake عيادة له ومؤانسة له وملاطفة ودعاء له بالشفاء kumtembelea yule mgonjwa zini katika haki zake kumpumbaza kwa kuzungumza naye maneno mazuri kumfanyia wema na upole kumwombea dua Allah ampe shifa وما يرقى به المريض مما يكون سببا لشفائه وعافيته كذلك زنguo analofanyiwa mgonjwa ruqya shar'ia ambayo huwa ni sababu yeye kupata shifa na afya yake kurudi kama kawaida haya yote mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha عليه الصلاه والسلام na ukiona jambo kama hili muislamu wafahamu neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako kukufanya wewe kuwa ni muislamu bimaana hii dini uislamu haikuacha chochote isipokuwa imetuelekeza na kutupa mafunzo na hapa pia utakumbuka ewe mtu wa sunna neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufanya wewe kuwa ni katika watu wa sunna kwa kuwa waona ule ukamilifu wa hii dini kuwa hakuna upande wowote ambao hii dini umeuacha bila ya kutuelekeza na mwelekezo mzuri mpaka katika jambo la mgonjwa kwa ukaridhika na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyokamilika katika kila nyanja katika kila upande kinyume na walivyo ahlul bid'ah ahlul bid'ah mambo kama haya hawezi kuzingatia kwa subhanallah angalia dini yetu imefundisha mpaka adabu zinazofungamana na mgonjwa namna ya kuamiliana naye haki zake nini haikuacha kitu ukamwona mtu wa bid'a haridhiki na haya mpaka aongeze katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama kusema kuwa kuna mambo sheria imesahau kwa hivyo afanye istidrak akosoa akachomeka chomeka mambo katika dini ya Allah hii ndiyo ha hali ya ahli bid'ah hali yao iko namna hii na yote yule atakayeongeza jambo katika dini ajue hajaridhika kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake aliyetumilizwa akafikisha hii dini hakuacha khairi isipokuwa ameifikisha katika huu umma wala hakuacha shari isipokuwa ametahadharisha umma wake kwa jambo kama hili latukumbusha ukamilifu wa sheria ya Allah قال وكم لعيادة المريض وما يصحبها من آداب من أثر عظيم على المريض فرحا وتفاؤلا واستبشارا وأنسا وشفاء huku kumtembelea na kumzuru huyu mgonjwa ni mangapi katika yale yanayofungamana na hizi adabu za kuwazuru wagonjwa katika athari kubwa sana kwa huyu mgonjwa mwanzo humpa furaha kuwa ndugu yake amemkumbuka akamtembelea akamjulia hali kadhalika kwa ile dua unaomwombea akatarajia kheri kwa maneno mazuri unaomwambia yakampa moyo akawa na tafaul kuwa atarajia kuna kheri atapata shifa kadhalika ahisi kupumbazwa bali huenda hizi ziarati katika maradhi mengine ikawa ni sababu ya yeye kupata nini shifa hasa ikiwa yale maradhi yafungamana na hala nafsia pengine maradhi ya wasiwasi na vitu vinginevyo akapata kule kupumbazwa mpaka baadhi au sehemu katika yale maradhi akamuondokea وقد ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الأمر بعيادة المريض والحث عليها وبيان فضلها وما يترتب عليها من عظيم الأجر وجزيل الثواب شيخ سيما na imethubutu kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam zimethibiti hadithi nyingi katika kutuamrisha sisi kuwazuru wagonjwa kutuhimiza katika jambo hilo kubainisha fadhila zake na yale yanayopatikana ndani yake katika ajiri kubwa na thawabu nyingi kama tutakavyoona hapa shekhe hapa atataja hadithi nyingi sana zinazungumzia fadhila ya jambo hilo قال حفظه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع البراء بن عازب رضي الله عنه asema ametuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam mambo saba na akatukataza mambo saba mtu aweza kuuliza kwani yaliyoamrishwa katika Uislamu ni haya saba peke yake na aliyokatazwa ni haya saba peke yake la mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwalimu lau kama waalimu watataka kufaidika katika uslubu wa kufundisha wa mtizami makini sana hakuna mfano wake lau kama angeorodhesha hapa makatazo mia kwa mfano bila ya kusema mia akaorodhesha na maamrisho mia bila ya kusema mia kisha akaambia mtu hebu tutajie unkatazwa nini na unaamrishwa nini atataja tano sita sikumbuki bana kuna mengine lakini tizama mtume sallallahu alaihi wasallam mambo saba anawaamrisha kwa yule anayesikiliza pale akienda kufikisha kwa aliyekuwa baada yake ambaye hakuwahi kuhudhuria pale atakumbuka nimeamrishwa mambo ngapi saba akitaja moja mbili akifika tano ajua hapa mmesahau mawili kwa hii yawasaidia katika wale wanafunzi kushika yale wanaofundishwa ndio utaona katika hadithi hii atataja mingine kwenye hadithi nyingine atataja matatu mengine atataja kadha sasa huyu sahaba akisema tumeamrishwa saba tumekatazwa na saba atayataja kwa idadi yale mambo saba yaliyoamrishwa na yale saba ili iwe sahali kwake kushika na kuhifadhi kadhalika mtu akisikia ni sabaa sabaa ashika au makini kusikiliza hayo sabaa ni yepi na tulokatazwa ni yepi qala amarna bi'iyadati almarid ya kwanza ametuamrisha kuwatembelea wagonjwa Kisikia ndugu yako mgonjwa nenda kamtembelee, kamjulie hali yake. Watibai aljanazati kadhalika ametuamrisha kufuata jeneza anapofariki ndugu yako. Hizi zote ni katika haki za Muislamu juu ya ndugu yake. Anapofariki nenda. Leo katika kosa ambalo wengi wetu tulifanya ni kuwa twenda mazikoni kwa ajili ya kujionyesha kwa wale watu wake yule aliyefariki lakini hilo akiaminisha kuwa watu ni wengi sitoonekana pale hendi hendi pale sasa yeye haangalii haki ya nani ya yule ndugu yake aliyefariki aangalia wale watu waliobakia wamuona kwa ikawa jambo la ibada kama ili tukufu lafanywa riaan wa sum'atan basi tuonekane na yeye amfika aniona mshafika basi sio kwa sababu ya kuwa aenda kumpa haki yake yule ndugu yake na mahimizo makubwa kwa watu wa sunna wanaposikia kifo cha ndugu yao kuhudhuria katika sehemu kama ile ili kuwafundisha mujtama sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika suala la jeneza kwa sababu ikiwa kuna jambo ambalo limewekwa bid'a nyingi basi ni jambo la baada ya mtu kufa hapa kuna uzushi wa ajabu sana mwingi tu lau kama utakaa chini uanze kuandika zile bid'a zilizoko katika jambo la jeneza kama alivyosomfanya Sheikh Al-Albani rahimahullah katika kitabu chake Mati' Ahkamul Janaiz wa Bid'aha kule mwisho kule ameweka kama mfano wa kamusi ndogo ya bid'a zinazofanywa katika majeneza akaanza kuanzia mwanzo mpaka kuzika mpaka baada ya kuzika akazungumza sehemu moja baada ya nyingine kama alivyokipanga kitabu chake sasa aliyoyazungumza Sheikh Al-Albani rahimahullah ni mambo aliyoyaona katika vitabu yalizungumzwa na wanaovioni kuwa hizi ni katika bid'a zinazofanywa na yale aliyoishi nayo akayaona zile nchi alizoishi lakini kila nchi ukienda utakuta kuwa kuna uzushi fulani wafanywa ambao nchi nyingine haupo ndio nikasema lau kama kwa mfano Sheikh Al-Albani rahimahullah angeishi Mombasa kitabu chake kingelikuwa kikubwa kuliko kile alichokiandika kingelikuwa kikubwa zaidi maana hapa kwetu kuna vituko sasa sikwambii Mombasa kuna afadhali kidogo songea mbele ufike Malindi pale utakuta vitu wewe hujaviona hata kwa watu wa bid'a wa hapa ndio utajua kuwa bid'a haina mipaka kila mmoja aongeza kile ambacho akili yake yamtuma kuwa kitume akiingiza aingiza tu sasa songea mbele kidogo ufike mamrui uone vituko kichwa chini maguu juu kisha songea mbele hivi ufike lamu la haula wala quwata illa billah inna lillahi wa inna raji'un ukute mazishi ya watu wa bid'a utakuta vitu vya ajabu sana sasa ikiwa watu wa sunna hawatakwenda kuzika kwa mfano watajua lini watu sunna katika kuzika leo imekuwa ukiingia sehemu ya makaburini ukavua viatu mpaka leo kuna watu bado hawajui kama sunna mpaka leo yani kuna watu mmazuka Allah nisamee kutumia neno hili kuna watu mmazuka mpaka leo yani hili jambo miaka ah hii mtoa wapi hadithi hapa kesho atauliza tena hii mto wapi hapa ah, hii atoka kichochoroni pale majengo pale we huna akili ya kwenda kusoma muislamu wewe waishi tu wewe waishi umoumo tu yani uwezi kukaa ukajiuliza hawa kwani wanakichaa hawa wakifika makaburini wavua viatu basi leo waambiwa sasa ikiwa watu wahudhuria kwenye mazishi na watu wako hivyo eh msihudhurie ndio itakuwaje ndio watu wataona kuwa ile sunna ile yaonekana nini ni bid'a na zile bid'a leo zimeonekana kama sunna kama jambo la kawaida aingie mtu pale ndani akishamweka muadhinie muadhinie jamaa Allahu akbar maisha yake hajawahi kuadhini lakini pale ataadhini pale ndani kisha na wengine ukimu na swala sijui alafu uswali wale wafu almuhimu watu hufanya mambo ya ajabu ajabu sasa fuata jeneza uweza kumwona mtu hayumo katika mambo ya dini kabisa lakini katika mambo ya jeneza mashaallah yuko mbele lakini haijui sunna hajafundishwa ndio pale nabiyukum ukisikia nabiyukum muhuni fulani huyo alikuwa hayumo huyo wasikia tu yeye waona yeye yenda tu nabiyukum nabii ndio nini untoa wapi ya mambo wewe sasa ukienda hivi sasa north coast tu south coast tu afwan south coast wacha kukibulani huku sasa Baitul Maqdis hivi huku na mengine kwa jamaa zake qarnain na huku na mengine wasikia kuna moja huku kali sasa jim jim kisha jim jalla jalalo jim jim jalla jalalo namuona haya ah, momo yani watu wazua wazua zua tu ukienda Malindi huku Kibulani tunaelekea Kibulani North Coast huku wasikia takbira za Eid Allahu akbar Allahu akbar watu wanaenda kuzika wa. sasa washindwa hizi sherehe za furaha ama kuna nini yafanywa ama hamjasikia ukienda kuzika Malindi utasikia maneno na wengine uleta tahrim la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah kisha sasa thubutu wewe umwambie hii nini bid'a dudu la ilaha illa Allah jamaa kuwa bid'a jamaa jamaa shika kitu la ilaha illa Allah pia ifai jamani salala basi hakuna tena uislamu maskini hafahamu kwa nini ambiwa kuwa ifai hawa mara nyingi mimi upenda kuwauliza hebu nikuulize swali kwa mfano waingia msikitini kisha usema Allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith huko waingia msikitini kisha waanza na mguu wa kushoto itakuwa sawa asi ah, sawa salala pia hii dua si sawa bana salala si mali pake sasa na hapo pia si mali pake mwingiza mambo si mali pake hili nikilizungumza litaisha bid'a nyingi sana ndio kueleza hapa akh moja hapa tulikwenda kuzika na hapo kumejaa watu wa sunna sasa kuna watu wengine wapenda uchokozi kumejaa watu wa sunna wewe waona kumejaa watu wa sunna kisha utakautie na wewe onyeshe kidole mimi niko pia mtu wa bid'a wataka kujionyesha takaa pale kwenye ukingo wa kaburi la ilaha illa allah la ilaha illa allah hauna watu kimya la ilaha naona hiyo kujibiwa akh mmoja amwambia basi eh baba hakuna mambo haya sasa yeye atakuonyesha ila ila sasa kuna akh yuko ndani pale ndio yuweka maiti pale <laughs> akasimama akamshika yule mzee maguu yake mawili pale akamfinya nilikuwepo <laughs> finya kitao sawa hivi yule mzee akaona sijui na mimi pia natiwa ndani humu si bid'a zilikuwa pale pale bid'a chop kimya sasa kama hamuelewi wasengine mfinywa kidogo ukifinywa hivi utaelewa sunna ndini huwa akili zarudi labda pengine wajua watu wa bid'a kama zimepiga shoti kidogo sasa kuna fuse ukishika ukifinya hivi akili zarudi sasa kama hawa wakufinywa finywa kidogo kama hatuko sisi mtafanya vipi sasa si watazidi kupiga kelele hao kwa waacheni wakiona watu wa sunna pale wamekaa na madevu hivi Wajua ukiona simba kama kumi hivi wamekuzunguka hivi. Ah, ah, mara nyanyue sauti hapa niletewe balaa. Ah, ah. Kidogo wengi wana hofu wale watu wa bid'a. Kisha sunna ndio yaenea namna hiyo. pole umetoka kidogo hapo kuwakumbusha. Kwa nazungumza watibau aljanaza Qala wa tashmit al Tashmit al ni pale unapomwambia ndugu yako yarhamuka Allah. Akisema alhamdulillah, mbia yarhamuka Allah. تشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم anapoapa ndugu yako wallahi mimi jambo fulani nataka kulifanya umsaidie katika kutimiza kiapo chake au akasema wallahi jambo fulani silitaki basi usimfanyie hataki chukua bwana kaa wewe bwana kwa sababu wallahi sikai kaa wewe basi msikilize kaa ashaapa akishakuwapia ndugu yako basi mtimizie kiapo chake ama akakwambia mtu fulani kaa hapa sikai bwana kaa wewe bwana wallahi utakaa wewe kaa tu ashakuwapia ndugu yako wewe kaa tu wa nasri almadhlumi na kumnusuru aliyedhulumiwa ili aipate haki yake wa ijabati da'i na kuitikia mwaliko amekualika katika mwaliko basi itikia maadamu hakuna nini munkar katika mwaliko kama huo wa ifsha'i salami na kueneza salamu ikawa utamsalimia yule unayemjua na usiyemjua katika uislamu msalimie ndugu yako muislamu pita salamu alaykum alaykum salam uwe wamjua uwe humjui msalimie maadamu wajua huyu nani ni muislamu mwenzako msalimie ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب na katika aliyotukataza akatukataza kuvaa pete ya dhahabu na hii ni kwa nani kwa waume ama kwa wanawake ni halali kwa wakawakataza waume katika huu umma kuvaa pete ya dhahabu sasa ikiwa pete ambayo ni halali kuivaa kwa mwanamume amekatazwa kuvaa dhahabu muonaje anayevaa mkufu mwanamume avaa mkufu wa dhahabu hapa ndani yake mwanzo yaingia amevaa dhahabu haram kisha ameingia katika kujifananisha nani na wanawake ambao pia ni haram na laana wal billah na wengine huvaa bangili za dhahabu kwa makosa haya ambayo yafanywa na wengi katika cheni mtu yavaa kwenye mkono wake ya dhahabu mwanamume mzima avaa cheni ya dhahabu makosa wa an shurbin bil fiddati kadhalika akatukataza mtume sallallahu alaihi wasallam kunywa katika vyombo vya fidda kama vile amekataza dhahabu kile chombo chako ni glasi yako sahani yako ikawa ni nini ni ya fidda imekatazwa wa anil mayathiri almayathiri thiyabun min haririn tulbasu fawqa ghayriha min athiyab ni nguo za hariri silk ambao huvaliwa juu ya nguo nyingine kama mfano wa jubba vile huvaliwa juu amekataza ile hariri na hapa atataja aina mbalimbali za hariri kwa namna yoyote ameziharamisha kwa nani kwa wanaume wa anil qissi القسي الثياب المصنوعة من كتان makhlutatun bilharir ni nguo imetengezwa na pamba cotton lakini imechanganywa na hariri na silk pia mtume salama amekataza wa an lubsil hariri na kuvaa hariri yenyewe ile silk yenyewe kuivaa haramu amekataza walistabraqi na hariri nzito wadibaji wa huwa afdalu anwa' alharir dibaj pia ni hariri lakini ndio aina bora kabisa ya hariri kiufupi hapa mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuivaa hariri kwa namna zake zote isipokuwa kwa dharura kama yule sahaba ambaye alikuwa kila kitambara anachokivaa chamsababishia hasasia yani afanye upele akawa mtu yajikuna kuna watu akiguswa tu na kivaa kitambara chote kingine aweze kumsababishia kufanya upele sasa hawa hukumu yao ni khasa wana dharura ya kuvaa hariri sheria ikawaruhusu kwa sababu ya dharura lakini asli yake ni ni haram kwa mwanamume kuivaa والحديث متفق عليه قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع تم صلى الله عليه وسلم ولشيني وإن جاء بمعنى وسيدين wale wasojiweza waudu maridha na watembeleeni wagonjwa akahimiza jambo la ai ndio mahali shahid kuwatembelea wagonjwa wafuku alani alani hapa ingia alasir yule mateko wa vita katika uislamu kwenda kumkomboa ili kumuondoa katika mikono ya maadui na pia ingia ndani yake watumwa katika uislamu kuwanunua na kuachilia huru والحديث رواه البخاري محل الشاهد وعود المريض وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عود المريضة وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة رواه أحمد متوم صلى الله عليه وسلم سمع عود المريضة وتنبلين وقونجوا nendeni mkawatembelee wagonjwa kuna watu hawafahamu neema na fadla Allah alizowapa za kuwa wana siha zao na afya zao na mwanadamu kwa hivi mara nyingi ajisahau mpaka uenda akafikiria kuwa ni haki yake yeye kuwa na siha yake haoni kuwa ile ni fadla Allah amempa lakini ukaenda ukatembelea wagonjwa ukakumbuka uka katika nafsi yako kwani wewe na mimi tuna ubora gani sasa tusiwe juu ya kitanda kama fulani tuna kipi sisi kikubwa mbali na kuwa ni fadla za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake juu yetu yule ameikosa fadla hiyo wewe umeipata Allah amekupa wewe ile mimi kwa hikma zake na uadilifu wake na kadhalika kufuata jeneza haya mambo ya kukumbusha wewe akhirah kuwa iko siku na wewe kama vile yule mwenzako unavyompeleka na wewe pia watu watakupeleka kila mmoja wetu awe atakumbuka ili jambo limrudishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن حق على كل مسلم mambo matatu yote haya matatu ni haki juu ya kila muislamu bimaana ni haki ya muislamu juu ya ndugu yake muislamu ni lazima amtekeleze iadatul maridhi kumtembelea mgonjwa kisikia ndugu yako ni mgonjwa mtembelee mjulie hali yake yuko vipi watiba'ul janaiz na kufuata jeneza amekufa ndugu yako nenda kamtembelee eh, nenda kamziki hudhuria swala mswalie hudhuria maziko nenda kamziki watashmitu atis na anapochemua ndugu yako muislamu akasema alhamdulillah umwambie yarhamukallah tashmit na hii ni mpaka aseme usikie kuna watu wengine achemua kisha atoa macho angalia nitaambiwa nini na wala hakusema kwa sauti alhamdulillah akiulizwa mbona ukusema alhamdulillah nasema kimoyo moyo na sisi pia tutakunyamazia kimoyo moyo mtume sallam ndiye alivyofundisha hivyo la na hii ilitokea mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja katika masahaba alichemua akasema alhamdulillah mtume wasallam akamwambia arhamukallah mwingine akachemua akanyamaza na mtume sallam akanyamaza mama yake mzazi akamwambia ya rasulullah angalia mama subhanallah amuonea mtoto wake mbona akuombewa na yeye fulani alichemua akamwambia Allah mbona mwanangu alipochemua akasema huyu amesema alhamdulillah tukamwambia Allah mwanao hakusema kwa asiposikika akisema basi na watu pia watanyamaza na akisema kwa sauti ya chini wale waliomsikia wale watamuitikia kwa hivyo unapochemua useme kwa sauti alhamdulillah ili watu wakuitikie na katika kuonyesha namna salaf walivyokuwa wakitabikisha sunna al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah siku moja katika kikao chake cha ilmu alichemua akasema alhamdulillah wale wanafunzi walikuwa kwa maelfu wengi wote wakamfanyia tashmiti yarhamuka Allah mpaka sauti ikafika darul khilafa maana walikuwa hawako mbali na darul khilafa mpaka khalifa akauliza kwani kuna nini mbona kuna kelele hivi أنبياء أهل الحديث ومفني تشميت الإمام البربهاري قال والله تلك الملك ule ndio ufalme ule ule ndio ufalme wenyewe walikuwa kutabikisha hii sunna قال وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل منب إذا حمد الله وشرط إذا الله سبحانه وتعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست حق اذا مسلم جو ندقيك مسلم سته قيل ما هن يا رسول الله حقيز زب يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه وكيكوتانا ناي سلمي ديني حقيات واذا دعاك فاجبه هناك وليك muitikie mwaliko wake wa idha stansahaka fansah lahu na akikutaka nasaha mpe nasiha wala usimfanyie ghushi bwana kuna mtu fulani amekuja atakumuoa binti yangu wamjua wewe eh hebu nieleze kuhusu yeye hamsa salawat hakuna kama kijana yule nzuri kumbe wajua jamaa mvutaji bangi habari hana na mambo ya dini lakini wasema uongo sasa ukiulizwa kwa nini ulikuwa wasema uongo ah alafu aje aseme mimi ndo ninamwambia sasa ndo balaa gani hizo ndugu yako ankufuata ataka nasaha kutoka kwako wewe wamfanyia khiana maal asaf maal asaf hao wamekuwa wengi watu kama hao kuna wewe pia muislamu chunga wamtaka nasaha nani wamtaka nasaha nani mimi na jambo langu fulani nitakulifanya hivi huwa nielekeza vipi ana biashara atakufungua amekuja kwako wewe wafanya biashara hiyo ajua una uzoefu nayo mimi natakufanya biashara fulani wasemaje nifanye ah ah ah, ah ina tabu sana wewe usituone hivi zitumo tumo madeni tupo kumbe mrongo mambo mazuri tuenda vizuri lakini waje ah, ah tena siku sisi uingie katika biashara hii na yeye yumo hapo hapo yeye yumo hapo lakini ni ile khiana ambayo baadhi ya watu wako nayo wewe kwani wafikiria atakupunguzia riski yako ukimwambia fanya hivi hivi na hivi bali Allah subhanahu wa ta'ala atakubariki zaidi na wewe akufungulie zaidi kwa ile khairi uliyofikisha kwa ndugu yako hal jazaa'u lihsani illa alihsan واذا عطس فحمد الله فشمته نيتمeleza sasa واذا مرض فعده وهذا محل الشاهد akiwa mgonjwa mtembelee wa idha mata fattabi'hu na akifariki fuata jeneza yake rawahu muslim عن الأعمش رحمه الله قال كنا نقعد في المجلس نهي hapa ametaja ni kuonyesha amalu salaf katika hili jambo kuwa salaf hili jambo walikuwa wakilitabikisha wasema tulikuwa tukikaa katika majlis zetu majlis za ilmu za khairi فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه tukimwona mtu siku tatu mfululizo hahudhurii kwenye vikao vyetu twaulizia eh bwana fulani mbona hatumuoni leo siku ya tatu yuko wapi fa in kana maridan udnahu tukisikia tukaambiwa mgonjwa twaenda kumzuru hivi ndio walivyokuwa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi si waulizo wa fulani yuko wapi mwenzetu hata hatujui hata hatujui siku ya pili fulani mwenzenu mbona hatumuoni yuko wapi sijui sijui yuko wapi ah, wewe si ndio rafiki yake mkubwa uko naye kila wakati yu wapi ah, hata sijui bwana sasa undugu gani huo yani wewe ndugu yake kivipi yani huna habari naye wala hutaki kujua na siku hizi alhamdulillah mambo yamekuwa sahali kwa simu tu ikiwa una senti ya kumpiza kumpigia pia mpili mtumie please call me pengine anayo ya kupigia bwana mbona sikuoni na kujulia hali wewe waonaje yule ndugu yako akajua wewe umevikika kwa kutomuona ukamuulizia hali yake ile furaha atakayokuwa nao katika moyo wake bwana leo mmekukumbuka sana leo nakujulia vipi wewe waendeleaje mbona sikuoni amini mgonjwa mgonjwa basi naja ndo kamtembelee tutaona hapa mbele atataja hadithi zinazungumzia ajiri kubwa wallahi utajuta kwa nini wale wagonjwa walikuwepo wakati ule ukuwapitia na kuwatembelea ikiwa utafahamu hizi fadhila zilizoko ndani yake twakosa ajiri kubwa sana na lau kama mtu atazingatia hii ajiri hii inayopatikana katika kuwatembelea wagonjwa nafikiri utakuwa kila siku waulizia na mgonjwa hivi astaghfirullah usije ukatamani ndugu yako wewe mgonjwa angalau wewe upate ile ajira tu wewe si mimi upate mpate ajira ya kwenda kumtembelea lakini kuna ajiri kubwa sana ambayo wengi kati yetu sisi tuikosa kwa kutowatembelea ndugu zetu na hayo tutakuja kuyazungumzia inshallah katika kikao kitakachokuja kesho inshallah taala kwanza waqad rutiba fi ahadith adida ujurun adhima ينالها عائد المريض هاي تكجكو إليزا إن شاء الله تعالى كتكاو تكجكو نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك